Eta jakin hau dela, laboan xa ministrua bea, adelutia rapaideekin bedesa dos tarzuna jakina zi jala hots ez dia denak uano akort urratx horren egiteko bena haskuri legetik horra da eta azauen lehenetik aitzin ordin bi urtetako esperientzia bat ziamaiten da abiatzen da mementoko hageiko jarraikiko denez jadanik lehen lege batek eran behar da biologikoan baten proposatzia behartzen zian kantinak hots geugu eta haboa paidiak legien abea antolatu eta respetatu behar dia Arno ataratzeko skaltaia da Basabuko eskola oentako

untsasaten die haurek, kantinane untsasaten die, badi kostiuma bat jareike äh, uh, otan, eta hoi uh, äh, harriazten amini bat, harriazten ti bat, antolatzi eta hola, bon, aminibat amini bat äh, gaizuk Elkibide bakotxa haurean eh, kostumatzeko da eh, proposamen ezer baten egitea. Justokin zer proposatu dian, apai du bezala haurean batzekiekin jateko plazeran begiatzeko eta pisteko, berize erraiten daik joan obasa honek. Ez, haleike bon jantzien, nik eginean uh, eh, asiparmantie bat, bon egiten diak upurriak ihau, batxako uh, purea egiten jagi hau, eta geho lantziak egin txatzat uh, saltsa batetan, saltsa tomatia ekiran, onhu, uh, poavroin libat, egin jat uh, lantzia, be, uh, agi, en fet, jat lantzia hmm. Eta bon, hmm. untsak ratzinatu jat geho labien, eta bon, uh, jandi jareke. Hmm. Ez ti sobe, ikusi, ikusi jareke lantziak ziela, bera bon, maitatu di. Eto, hai, urte bat eterdin buian, esperientzaen oharrak bilduko dia, bermanean jarraikitzeko bidia hartu behar denez, ala arra hunkitzeko sediaikin jun behar denezen, jakiteko.